Ստեփանակերտի Հայկ Բալասանյանի անվան համար 5 դպրոցի դահլիճում հաճախակի են կազմակերպում հերոսների հիշատակին նվիրված միջոցառումներ։ Այս անգամ այն նվիրված էր լեգենդար հրամանատար Ավոյի հիշատակին։ Նման միջոցառումները կարևոր են հատկապես գալիք սերնդի դաստիարակության գործում, ասում է Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի դասախոս Գայանե Սարգսյանը։ Կյանքը հայրենիքին զոհաբերած Մոնթեի նման հերոսների օրինակով մտաղ սերունդների մեջ հայրենասիրություն սերմանելը, պատմության հերոսական էջերին ծանոթացնելը այսօրվա հրամայականն է, ասում է։ Իր քաջությամբ, անձնասովությամբ, մարդկային բոլոր որակներով Մոնթեի կերպարն յուրահատուկ է բոլորի համար։ Հերոս, որի կյանքը վարկն ու բարքը դեռ կենթանության օրով դարձան առակ, խրատ, առասպել։ Հերոս, որի ամեն մի բառն ու միտքը, թե կրվի պահին ասված, թե հազվադեպ հանգստի, դարձավ թևավոր խոսք ու համոտ երկու տասնամյակ շուրթից շուրթ է անցնում, որպես ճշմարիտ, անկեղծ հայրենասիրության քաղաքական վկայություն ու պատգամ։ Ավոն ժողովրդական մեծ սերևայելում Արցախում եւ նրա սահմաններից դուրս 1957 թվականին Միացյալ Նահանգներում է ծնվել Մոնթե Մելքոնյանը ցեղասպանությունը վերաբրած ընտանիքում։ Տեղի միջնակարգ դպրոցն ավարտելուց հետո ծնողների հետ ճամփորդել է շուրջ 4 տասնյակ երկրներով։ Ինչպես ինքն է մի առիթով ասել, ճամփորդություններից շատ բան է սովորել, բայց նրա կյանքը շրջադարձ ապրեց երկու կարևոր իրադարձություններից հետո երբ իմացավ իր ով լինելը եւ այցելեց իր պապերի երկիրը։ Մոնթեն առաջին անգամ Հայաստանը այցելել 1990 թվականին։ Մոտ 1 տարի այստեղ նա զբաղվել է գիտական աշխատանքով, հետո իմացել Շահումյանում լարված դրության մասին ու ավոկ եղծանվամբ եկել Արցախի հյուսիսային դարպաս։ Ղեկավարել է Մարտունու, Քելբաջարի, Խարվաճարի, Աղդամի ազատագրական ռազմական գործողությունները։ Նրա ղեկավարած ամենափայլուն գործողություններից է Օմարի Լեռնանցքի նվաճումը։ Այն, որ Մոնթեն հայրենիքի ազատագրության նվիրյալ է դառնալու, կարծես կանխորոշված էր ի սկզբանե, ասում է պատմական գիտությունների տեխնացու դոցենտ Արցախի արխիվներ ռազմամարզական հասարակական գազագերբության նախագահի բարոյա հոգեբանական դաստիարակության գծով տեղակալ Մհեր Հարությունյանը։ Գաղափարական ու մարտական նման պատրաստություն անցած Մոնթե Մելքոնյանը չէր կարող անմասն մնալ իր պատմական հայրենիքում ծավալված ազատագրական պայքարից։ Արդեն իսկ 1990 թվականի աշնանը գաղափարի մարտիկը եւ հմուտ ռազմիկը կամավորագրվեց Արցախի պաշտպանության գործին։ Մոնտե Մելքոնյանը, որ ԱՕ հեղափոխական անունն էր ստացել, թերևս առաջիններից էր, որ հանուն մայր Հայաստանի հետ վերամիավորման Արցախցիների պայքարը գնահատեց որպես հայրենիքի կորուսված բեկորների ազատագրման բացառիկ հնարավորություն։ Մոնթեն եւ զինվոր էր եւ հրամանատար։ Մոնթեն խստապահանջ էր անզիջում կարկազանցների վախկոտների հանդեպ։ Այսպես են միշտ բնութագրում նրան նրա մարտական ընկերները։ Եթե կորցնենք Արցախը, ապա մենք կշրջենք հայոց պատմության վերջին էջը։ Մոնթեի այս խոսքերը զգաստացման կոչ էին, այսօր էլ այս խոսքը չի կորցրել իր հրատապությունը, ասում է Մհեր Հարությունյանը։ Այդ համոզմամբ էլ նա կապվեց Արցախի, որը դարձել էր պետականության վերականգնման ու ազատագրական պայքարի գիզակետը։ Այն հասցեագրված է նաև գալիք սերունդներին, որպես Հայաստանի միջնաբերդը Արցախ Սյունիք երկրամասը անառիկ ու անմաչելի պահելու падգամ։ Եվ դա երիցս իմաստավորված ու պարտավորեցնող է այն པարզ պատճառով, որ հայ ազգային ազգագրական պայքարի փայլուն դեմքերից մեկին ԱՕԻ-ն է պատկանում, որի անունը սրբություն է յուրաքանչյուր արցախցու ամեն մի ազնիվ հայի համար խորհրդանիշ է պայծառ ու անմնացորդ հայրենասիրության, մարդկային վսեմ նկարագրի, ազնվության եւ սխրագործության։ Իսկ ավոյի մասին է ասված, որ հասարակ մահկանացուներն ապրում են միջև մեռնելը, իսկ մեծերը մեռնելուց հետո։ Ահա թե ինչու ավոյի հիշատակը նրա կենթանի ներկայությանը համազոր ազդեցություն ունի ամենքիս վրա։ Մոնթեն հետմահու արժանացել է Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետությունների ազգային հերոսի կոչման։ Նրա անունով է կոչվում Հայաստանի Հանրապետության ռազմական քոլեջը, բազմաթիվ դպրոցներ։ Մարտունու շրջկենտրոնը վերանվանվել է Մոնթեաբերտ իսկ կենտրոնում կանգնեցված է նրա հուշարձան կիսանդրին։ Այսօր համալսարանի ուսանողները դասախոսների ուղեկցությամբ ծաղիկներ են խոնարել հերոսի հուշարձան կիսանդրուն։ Յուրաքանչյուր ազգ կուզենար ունենալ Մոնթեի նման worth-իներ, ասում է Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի ուսումնագիտական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Ռոզա Ավակյանը։ Նման հերոսների կարիք այսօր էլ ունենք, ասում է։ Աշխարհի վրա ապրող յուրաքանչյուր ժողովուրդ ազգ, ցեղ, Պիտի երազեր մոնթեի տեսակի մի քանի որդի ունենալ, քանզի դա նրանց անպարտ մնալու և պատվով ապրելու բացանիկ երաշխիքներից մեկն է։ Դժվար է երևակայել հպարտության ավելի մեծ զգացում, քան այն, երբ քո ազգակիցը մոնթեի տեսակն է։ Հայ մարդու կյանքը այն երկբայորեն իմաստավորված է նաև մոնթեների գոյությամբ Միջոցառման ողջ ընթացքում հնչել են Մոնթեի խոսքերը, ցուցադրվել նրա մասնակցությամբ տեսագրություններ, կենսագրական տվյալներ, համասարանի ուսանողները ներկայացրել են բեմադրություն, կատարել հայրենասիրական երգեր։ Միջոցառման ավարտին Հայաստանի եւ Արցախի ֆիդայինների միության անդամները Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի ակտիվ ուսանողներին պատվոգրեր հանձնեցին։ Մարգարիտ Աղուշունց, Արցախ լրատվական։